أندلسن أندلسن أندلسن أندلسن sljedeći hadis od Ebu Hurire 34. A Nebi Hurirete radi Allahu anhu. Ana Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam kale idha jelese bejne šuabiha l-arba thume džehedeha. Vajebe l-gusl. Wa filafzun muslim wa in lem yunzil. prije što predam hadis, onda pominjem, znači, e, nemojte očekivati kad, kad spominjem ovdje određene hadise i e, spominjem određene mesela da moram u tim meselama doći sa svim detaljima, odgovorima, argumentima dokaza. Znači, nama je, nama je cilj ovdje u hadisu da komentarišemo hadisu. Ono, znači, osnovne stvari, da se navikavamo na to razumijevanje hadisa, kako se izlači propis iz njega. A ne da meselu, da analiziramo svaku meselu koja, koja spominjete u hadisu, da, da, da spominju detalje, argumente, dokaze i učenjaka. Znači, to nije cilj to se radi na nekim drugim primjerima, posebno kad se obrađuju mesela, znači, posebno, znači, može predavanje čitavo držati o tome, da se priča o tome, o čistoći e, ili nečistoći i e, propisima vizan za spermu, znači, to, znači, a ne da se, da se očekuje da se na jednom mjestu jedan put sve obradi vizan za to. Sljedeći ovaj hadis 34. od Ebu Hurire radi Allahu anhu je došao da je Allahu poslanik sallam sallam rekao i da džele se bine šuha bihalerba, kaže kada, u doslovnom prijevodu, kaže kada sjedni između, uh, hadis govori jel, kada osoba postaje džunup. Kaže, kada sjedne između njena, uh, njena četiri ogranka, to je u doslovnom prevodu, bukvalno. Sume džehadeha. Kaže, zatim se potrudi oko nje, misli se na ženu, veđa obavezan je gusl. To u doslovnom prevodu, vidimo kako se, kako, je, kako se treba prevesti u značenje. Kaže, u rivajetu kod muslima je došlo, vojn junzil, kaže, pa makar i ne izbacio sjeme. E, značenje hadisa iza se bine arba kaže kada sjedne između njena četiri ogranka misli se kada, kada e, muž kada muž znači e, sjedne između ruku i nogu svoje supruge odnosno sa njom znači uđe u proces intimnog odnosa to se misli to je značenje toga Znači, misli se, kaže, e, šuabih al erbe, e, šuab znači organak, inače. Četiri ogranka, znači između dvije ruke, između dvije noge, kaže, to je kinaje anile džima. Da je preneseno značenje o intimnom odnosu. Odnosno, kada čovjek ima intimni odnos sa svojom suprugom, to znači, sume džehedeha, e, znači uloži truda uloži truda. A u stvari misli se džehedeha ovdje, kaže belegam bešeka fi kediha kinajetuna ali i lađ. Misli džehed, tome džehedeha, misli se ovdje, znači zatim uđe u nju sa punim organom. Znači, kada ima intimni odnos sa svojim suprugom i uđe u nju sa svojim punim organom, u svoju suprugu, kaže, onda, kaže, veđe bel gusl. Onda je obavezan da uzme gusl. Eh, ovo izražavanje na arapskom jeziku preneseno, preneseno značenje zbog toga da se ne govori direkt. A mi moramo, moramo prevesti tako da bi se razumjelo o čemu se radi. Jel? Da ako je prevelo ovako doslovno ispalo nešto, jel, ovaj, ču između ogranke, neki ogranak položio truda, kojeg truda. Znači, to, kod nas mogli napraviti filozofiju od toga, jel to mogli ona... Ja. <laughs> Možemo koristiti ove izraze savremene, jel? Dobro. Znači, kada, znači, e, značenje hadisa, kada osoba ima odnos sa svojom suprugom i uđe sa e, svojim polnim organom, ovo je vrlo bitna stvar ovo, da uđe polnim organom u nju, svoj polni organ stavi u polni organ svoje supruge, je e, veđa belgus obavezan je da uzme gusom. U, u, za, u rivajetu kod muslima pa makar ne izbacio sjeme. Znači, pojente ovdje samo bitno je da, da uđe polnim organom u njeni polni organ. To obavezuje gusom. I to je značenje ovdje hadisa. E, kaže, e, znači ovaj hadis govori o tome kada muž, znači, kada, znači ovo što smo malo prije pričali, kada muž, znači, e, reks mode, četiri ogranka, u stvari misli se kada uđe između njenih ruku i nogu, odnosno legnu u postelji, imaju intimni odnos i kaže uđe svojim polnim organom u njen polni organ i makar ne izbacio sjeme, znači ne doživio vrhunac intimnog odnosa, obavezan je da učini gusul. I zato se iz hadisa zaključuje znači, da je obaveza uzimati gusl e, samim e, stavljanjem pol, muškog polnog organa u ženski polni organ. To obavezuje gusul, pa makar osoba ne doživjela vrhunac. Granica je ovdje, znači, granica je ovdje, znači da uđe punim organom, a ne da stavi puni organ da stavi e, e, svoj polni organ na njen ulaz polnog organa. Time, znači, to ne obavezuje gusl. Nego, e, je, znači, ono što obavezuje gusl da uđe polnim organom u nju. Sad ne spomenuti, pa dobro, koliko da uđe? Znači, bitno je da uđe. Znači, bitno je da uđe. Znači, sad ulazimo, kaže, ako je ušao pola, ako je ušao vrhom, ovim, znači, to sad, znači, to je već filozofija. Znači, u hadisu je došlo, znači, kada uđe polnim organom u nju, obavezno će uzeti gusl. Znači, ako nije ušao da stavio svoj polni organ uz njen polni organ, to ne obavezuje gusl, to da vas ne buni. Znači ne bilo prakse deslo. kaže eto ja sam se prislonio u svoju suprugu, nisam ušao u nju, kaže sam dužan, šta stavio sam svoj polni organ, ne ovo je vrlo često, često dešava praksi, stavio sam svoj polni organ uz njen polni organ jer sam dužan da uzmem gusul. Znači tada nije obavezno da uzme gusul, sve dok ne ubaci polni organ u njen polni organ. Dobro. Uh, pojenta je da je ovaj hadis, e, ovaj hadis je derogirao, derogirao ili upotpunio jedan drugi hadis hadis također vjerodostan na lihi, a to je od Ebu Saide al-Hudrija, da je poslanik sallallahu u početku s nama bilo tako, da je poslanik sallallahu rekao, kaže, el u min el ma, voda je od vode. Kakva voda, o kakve je vode? Voda je od vode, to je znači doslovno prevod, značenja, prevod hadisa, a u stvari voda, gusul, je od vode sjemena koje izbaci se. Znači, obavezan se uzeti gusul, po ovom tekstu hadisa, obavezan se uzeti gusul samo kad izbaci sjeme. Po ovom hadisu. Pa je ovaj hadis derogiran s ovim hadisom. Znači, e, i čak imam jedan drugi hadis koji potvrđuje ovaj, da je, da je voda od vode. Gusul, gusul kao voda ovaj, je od vode, odnosno e, izbacivanje sjemena. Imamo drugi hadis koji potvrđuje to da je to bilo u početku Islama. A to je da je poslanik sallallahu kucao na vrata jednog ashaba pa je on izletio. I vidio da je izletio u nekakvom stanju kada je bio, ovaj, kada se obuko friško. Dakle, pa rekao, šta je, kaže, jesi to ti bio, kaže, sa svojom suprugom, kaže, jesam. Kaže, ako nisi, jes, jesi, imao, jesi bio u posti sa svojom suprugom, kaže, jesam. Što se razumije da imao intimni odnos. Kaže, ako nisi izbacio sjeme, nisi dužan da se okupaš. U tom hadisu, vjerodosom hadisu, kaže poslani sada. Čim da bilježi muslim. Znači, to je bilo u početku, početku islama. Uh, a onda je došao ovaj propis da je sam, znači, da, da, da, naravno da obavezuje gusul izbacivanje sjemena. A to znamo iz ovog, iz ovog što smo malo prije spomenuli hadise, u snovima ako čovjek polucira, da to obavezuje gusul. Samo izbacivanje sjemena izbacuje, obavezuje gusul. A ovdje je sad došla nova stvar, da samim ulaskom polnog organa u ženski polni organ obavezuje gusul i njemu i njoj. I time je ovaj hadis derogirao, znači taj prijetodni hadis da je voda od vode e, derogirao znači njegovo značenje, a nije ga derogirao potpuno. Jer i, dalje ostaje taj propis da je obaveza uzeti gusl zbog izbacivanja sjemena. Andalusam.